Antroji kronikų knyga, šeštas skyrius. Tuomet Saliamonas tarė, viešpats kalbėjo, kad nori gyventi tamsiame debesyje, bet aš pastačiau tau namus, vietą, kur tu gyventum per amžius. Karalius atsisukęs palaimino visus susirinkusius izraelitus, o visi izraelitai tuo metu stovėjo. Jis sakė, palaimintas viešpats, Izraelio dievas, kuris įvykdė, ką pažadėjo mano tėvui Dovidui, sakydamas, Nuo tos dienos, kai išvedžiau savo tautą iš Egipto, tarp visų Izraelio giminių neišsirinkau kito miesto statyti namams ir jokio kito vyro, kuris būtų mano tautos Izraelio valdovu. Bet aš išsirinkau Jeruzalę, kad mano vardas būtų joje, ir Dovydą, kad valdytų mano tautą Izraelį. Mano tėvas Dovidas norėjo pastatyti namus viešpaties Izraelio dievo vardui. Tačiau viešpats kalbėjo mano tėvui Dovidui. Gerai, kad nori pastatyti namus mano vardui, Tačiau ne tu juos pastatysi, bet tavo sunus, kuris tau gims, pastatys namus mano vardui. Dabar viešpats išpildė savo žodį, kurį kalbėjo. Aš užėmiau savo tėvo Dovido vietą ir atsisėdau Izraelio soste, kaip viešpat žadėjo, ir pastačiau namus viešpaties Izraelio dievo vardui. Ten padėjau sandoros skrynę, kurioje yra viešpatė sandora sudaryta su izraelitais. Saliamonas atsistojo priešais viešpatės aukurą Izraelio akivaizdoje ir iškėlė rankas. Saliamonas buvo padirbdinės varinį paaukštinimą penkių uolekčių ilgio, tiek pat uolekčių pločio ir trijų uolekčių aukščio ir jį pastatęs kiemo viduryje. Užlipęs ant jo, jis atsiklaupė Izraelitų akivaizdoje ir iškėlęs rankas sakė, viešpatie Izraelio dieve, nei danguje, nei žemėje nėra dievo, kuris būtų lygus tau, kuris laikytųsi sandoros ir būtų gailestingas savo tarnams, kurie visa širdimi pasitikė tavimi Tu ištiesėjai savo tarnui Dovidui, mano tėvui, duotą pažadą. Tu kalbėjai savo lūpomis ir įvykdėjai tai savo rankomis šiandien. Dabar viešpatie, Izraelio dieve, įvykdyk tai, ką pažadėjai savo tarnui Dovidui, mano tėvui, sakydamas – tu nepritrūksi vyro Izraelio soste mano akivaizdoje, jei tik tavo sūnus vaikščios pagal mano įstatymą, kaip tu vaikščiojai. Viešpatie, Izraelio dieve, įvykdyk savo pažadą, kurį davei savo tarnui Dovidui. Bet argi Dievas iš tiesų gyvens su žmonėmis žemėje, Dangus ir dangų dangus nepaėgia tavęs sutalpinti, tuo labiau šitie namai, kuriuos pastačiau. Atsižvelk į savo tarno maldą ir prašymą, viešpatie, mano dieve. Išklausyk šauksmą ir maldą, kurią tavo tarnas meldžiasi tavo akivaizdoje. Diena ir naktį te būna atviros tavo akis tiems namams ir tai vietai, apie kurią sakei, kad joje bus tavo vardas. Išklausyk savo tarno maldą, kai jis melsis šioje vietoje. Išgirsk savo tarno ir savo tautos maldavimus, kai jie melsis šitoje vietoje. Išgirsk danguje, kur tu gyveni, ir atleisk, Jei kas nusidės savo artimui ir ateis į šiuos namus prie tavo aukuro prisiekti, išgirsk danguje ir teisk savo tarnus. Nubausk kaltąjį pagal jo nusikaltimą ir išteisink teisųjį, atlygindamas jam pagal jo teisumą. Jei tavo tauta, Izraelis, bus nugalėta priešų dėl to, kad jie tau nusikalto Ir jei jie atgailaus, išpažins tavo vardą, melsis ir maldaus tavęs šiuose namuose, tai išgirsk danguje, atleisk savo tautai Izraeliui nuodėme ir sugražink juos į žemę, kurią davei jiems ir jų tevams. Jei dangus bus uždarytas ir nebus lietaus dėl to, kad jie tau nusidėjo, ir jei jie melsis šitoje vietoje, išpažins tavo vardą ir nusigręš nuo savo nuodėmės, už kurią juos baudi, išgirsk danguje ir atleisk savo tarnų Izraelio tautos nuodėmę. Pamokyk juos eiti geru keliu ir duok lietaus kraštui, kurį davei jiems paveldėti. Jei badas siaus krašte, kils maras, jei bus sausra, miltlygė ar skeriai, Ar vikšrai naikins derlių? Jei priešai apsups žmonės miestuose, užeis vargai ir lygos. Ir jei atskiras žmogus ar visa tauta prislėgti vargo, melsis ištiesia rankas šitų namų link, išgirsk danguje, atleisk jiems ir atlygink kiekvienam pagal jo kelius, nes tu matai jo širdį. Tik tu pažįsti kiekvieno žmogaus širdį kad jie tavęs bijotų ir vaikščiotų tavo keliais, kol gyvens žemėje, kurią davėjai mūsų tevams. Jei svetim šalis, ne Izraelitas, ateis iš tolimo krašto dėl tavo didingo vardo, tavo galingos ir ištiestos rankos, ir jei jis atėjęs melsis šiuose namuose, Išgirsk jį danguje ir įvykdyk, ko jis tavęs prašys, kad visos žemės tautos pažintų tavo vardą ir bijotų tavęs, kaip tavo tauta Izraelis, ir patirtų, jog šie namai, kuriuos pastačiau, vadinami tavo vardu. Jei tavo tauta išeis kariauti su priešais, kad ir kur tu juos pasiūsi, ir melsis atsigręžė į šį miestą, kurį tu išsirinkai, ir į šituos namus, kuriuos pastačiau tavo vardui, išgirsk danguje jų maldą ir prašymą ir apgink jų teisės. Jei jie tau nusidės, Juk nėra žmogaus, kuris nenusidėtų, ir tu, užsirūstinės ant jų, atiduosi juos priešui, kuris paims juos nelaisvėn ir išves į tolimą šalį, ir jei jie, ten būdami, supras, atgailaus ir tavęs maldaus, sakydami, mes nusidėjome, elgiamės neteisingai ir padarėme piktadarystę, jei jie grešis į tave visą širdimi bei visą sielą priešų šalyje, į kurią jie buvo išvesti, ir melsis atsigręžė į šalį, kurią davei jų tevams, į miestą, kurį išsirinkai, ir į šituos namus, kuriuos pastačiau tavo vardui, tai išklausyk danguje jų maldas bei maldavimus, apgink jų teisės ir atleisk savo tautai, kuri tau nusidėjo. Mano Dieve, meldžiu, kad tavo akis ir ausis būtų atviros maldai šioje vietoje. Pakilk viešpatė Dieve, tu ir tavo galybės skrinę į savo polsio vietą. Viešpatė Dieve, tavo kunigai te apsivelka išgelbėjimu ir tavo šventieji tesidžiaugia tavo gerumu. Viešpatė Dieve, nenusisuk nuo savo pateptojo atsimink gailestingumą savo tarnui Dovydui.